69 skirsnis. Šaukti Seimą nebuvo laiko, todėl buvo nutarta šį reikalą aptarti kariuomenės karo stovykloje prie Vitebskų. Didysis Setmanas Mikalojus Radvila Rudasis, neleidęs pašauktinėms įsiskirstyti dėl šios anaiptol jų nedžiuginančios priežasties, gerokai juos suerzino. Radvilai vis dėlto pasisekė gauti bajorų sutikimą mokėti penkis grašius nuo žagrys. Šiuo kartu pašauktiniai tikėjusi būti paleisti ir nusiuntė peticiją didžiajam kunigaikščiu. Ją nuvežė kunigaikštis Lukas Vyriškis, Kauno vėliavininkas Vidra, Valčiokas. Jie laiko veltui neleido. Laukdami atsakymų Rusijos teritorijoje nusiaubė Veližo apylinkės ir sumušė rusų dalinį, žuvo net jam vadovavęs vaivada. Išvargusių, prirūgusių maisto ir pasiryžusių aukotis bajorų laukimas – susidūrė su didžiojo kunigaikščio ir ponų tarybos abejingumu. Stovykloje ponų nebuvo. Reikalai buvo privertę išvykti ir Mikalojų Radvilą Rudajį. Bajorai nusiuntė antrą peticiją, ją nuvežė Jonas Hotkevičius, Merkelis Šemeta, Gabrielius Bokėjus. Bajorų norai sušaukti Seimą reikalams aptarti nebuvo patenkinti. Desperacija apėmė ginkluotus ir jau pajutusius savo jėgą žmonės. Stovykla virto bajorų karo Seimu, kuriam jau buvo galima taikyti vėliau prigijusi konfederacijos vardą. Norimos Lenkų pagalbos įvaizdis tokiomis aplinkybėmis pavirto unijos reikalavimu. Vitepsko karinis Seimas pareikalavo paleisti kariuomenę ir rugsėjo mėnesį nusintė didžiajam kunigaikščiui peticiją dėl unijos. Bajorai reikalavo ją sudaryti, tuo tikslu sušaukti bendrą Seimą su Lenkais, būsimą valdovą rinkti kartu su jais. Vitebsko apylinkėse jau žinota, kad Zigmantas Augustas Vilniuje birželio mėnesį teigiamai atsakė į analogišką Lenkų bajorų prašymą sušaukti bendrą Seimą. Įsiaudrinę pašauktiniai grasino patys susisiekti su Lenkais, jei tai nebus padaryta. Neįvykdžių šios sąlygus, jie nesutiko stoti į visuotinį šaukimą, apdėti savo valstiečius smūkesčiais. Nesutinkančių su jais paskelbė priešais ir ruošėsi žygiuoti į Vilnių. Neleistinas ponų tarybos neveiklumas ir būtinis bajorijos šokas užgožęs visus prioritetus buvo akivaizdus. Bet taip pat akivaizdu buvo ir tai, kad šį šoką sukėlė Zigmanto Augusto abejingumas. Tuo metu, kai Lietuvos valdovo pareigos iš jo reikalavo bent atsakyti į išvargintų valdinių, dar vis besirūpinančių valstybės reikalais prašymą, jis iš jos valstybės reikalus numojo ranka, teigiamai atsakydamas Lenkijos bajorijai. Vitebsko stovykloje į viską žiūrėta per kariniais Lenkų pagalbaus prizmę. Bajorai norėjo lenkiškos administracinės struktūros, kuri palengvintų susitarti su Lenkais. Tačiau visi jų reikalavimai buvo keliami suprantant šį susitarimą kaip lygia teisę sąjungą ir išlaikant atskirą valstybingumą. Bendrai kariaujant, kariuomenės turėjo būti atskirtos. Trečioje peticijoje buvo pažymėta, kad Lenkams nebus leista veikti prieš didžiausios Lietuvos kunigaikštijos viešąją gerovę – valstybingumą, santvarką. Vitebsko konfederacijoje žemaičių pašauktiniai nedalyvavo. Jie tuo metu buvo Livonijoje. Tačiau du žmonės konfederacijos delegacijoje buvo susiję su Žemaityje. Įtakingo Žemaičių bajorų šeimos atstovas Merkelis Šemeta ir jo giminaitis, o nuo Šemetaitės sūnus Jonas Hotkevičius. Būtent šis didikas vežė peticiją didžiajam kunigaikščiui. Unijos klausimų jam buvo lemta suvaidinti svarbų vaidmenį. Šį jo žingsnį Lenkų istoriografija mėgsta supriešinti su antiunijine Radvilų pozicija, o lietuvių istoriografija niuriai nutyli. Abiem atvejais laikant jį unijos šalininku, kažkodėl nepasakoma, kad toks Jonas Hotkevičius visiškai nesiderina su Jonu Hotkevičiumi po keliarių metų Lenkų aneksionistams trukdžiusiu ir sutrukdžiusiu nemažiau už Radvilas. Konfederacijos peticija faktiškai iškėlė naują Lietuvos ir Lenkijos santykių koncepciją. Greta unijos atmetimo ir aneksinės jos sampratos buvo pasiūlytas trečias, realios lygiateisės unijos modelis. Dalyvaudamas delegacijoje, Jonas Hotkevičius kreipė peticiją šio modeliu, o ne besąlygiškos pagalbos Lenkų užmačioms linkme. Zigmanto Augusto nuolaidų Lenkų egzekucionistams fone, trečiasis modelis leido siekti Lietuvai priimtino kompromisu ponų taryba į Vitebsko stovyklos peticiją neatsiliepė, pašauktinius paleidų susikaupę susierzinimas įsisklaidė, tad buvo galima su juo nesiskaityti. Tačiau žinia apie šią peticiją pasiekė Lenkiją. Rugsėjo 9 dieną universalum Zigmantas Augustas sušaukė jo Seimą Petrakavoje. 1562 metų pabaigoje – 1563 metų pradžioje vykęs Seimas unijos nesvarsti, bet apie ją buvo kalbama. Jono Hotkevičiaus vadovaujami Lietuvos atstovai atliko neblogą žvalgybą. Ji buvo būtina, nes spaudimas saugo ne tik iš Lenkijos, bet ir iš Rusijos pusės. 1563 metų pradžioje 60 tūkstančių rusų kariuomenė vadovaujama Kazaniais paėmimu patyrimą turinčių paties Jono ketvirtojų pajudėjo link Polocku. Į miestą subėgo apie 20 tūkstančių apylinkių gyventojų su savo manta ir gyvuliais. Rusai Polocką apgulė sausio 31 dieną, jie turėjo šimtą patrankų, atidengusių uraganinę ugnį. Miestą sudegino patys gynėjai, prasidėjo tokiais atvejais neišvengiamus baisios taikių gyventojų kančius, disponavęs tik 3200 vyrų, Mikalojus Radvila Rudasis Polockui negalėjo padėti. Polotsko pilis beveik visa buvo medinį. Įgulą sudarė keli tūkstančiai vyrų, tarp jų keturios prityrusių Lenkų alkininkų kuopus. Rusų polimas buvo netikėtas, atsargų nebuvo sukaupta. Polotsko piliai vadovavo karinio patyrimo neturėjęs ir nepasižyminti su manumu Stanislovas Davaina. Įgula pati drąsiai ir sumaniai gynėsi, pasižymėjo būrių vadai Dorohostaiskis, Hlebavičius, Golubickis, abu Korsakai, Vešklinskis. Vasario 13-14 dienomis liepsnus apėmė beveik visą pilį. Atvykęs vasario 15 dieną į caro stovyklą Davaina kapituliavo, kai gynėjai dar tebe kovoju. Jonas ketvirtasis gudrėj juos suskaldė. Pažadėjęs išleisti Lenkus, pažada ištesėjų. Prie jų galėjo prisijungti ir narsiausiai kovoja lietuviai. Lietuvius paėmė nelaisvę, sukaustytas Davaina buvo įsiūstas į Maskvą, gudus karius ir miestiečius pakūrį. Bernardinus liepė nužudyti rusų kariuomenėje buvusiems totoriams. Žydai buvo paskandinti dauguvoje. Žinia apie Polacko paėmimą pritrinkė ir Lietuvą ir Lenkiją. Jei pasiekus Petrakavų Seimą, Zigmantas Augustas apsiverkė. Buvo numatyta 1563 metais sušaukti bendrą lietuvių ir lenkų seimą. Su rusai šiaip tai pavyko sudaryti paliaubas 1563 metais gegužės 12 dieną Vilniuje apsvarsyti gynybos ir unijos klausimų susirinko Lietuvos Seimas. Jausdama, kas laukia Lietuvos bendrame Seime, ponų taryba motivuodama karo sunkumai siūlė jį atidėti – bet pasimetęs ir todėl dar labiau palinkęs į Lenkų egzekucionistų pusę, Zigmantas Augustas nesutiko. Pavyko tik jį įtikinti siūsti ne visą Lietuvos Seimą, o 28 jo atstovus, atstovaujančius visoms didžiosios kunigaikštijos žemėms. Tarp jų buvo Mikalojus Radvila Juodasis, Valerijonas Protasevičius, Augustinas Rotundas – Nutarimuose buvo pabrėžiama Lietuvos nepriklausomybė ir bajūrų delegatams buvo nurodyta be ponų sutikimo nesileisti diskusijas unijos klausimų. Liepos 21 dieną Seimas delegacijai suteikė įgaliojimus. Vilniaus Seime didysis kunigaištis panaikino stačiatikius varžantį 1413 metų Harodlės privilegijos straipsnį virtusį anachronizmu. XVI amžiaus viduryje ponų taryboje jau būta daugiau gudų negu lietuvių, nors esant beveik visiems protestantais, faktiškai šie gudai tapo integruoti į lietuvių tautą. Trumpus paliaubos su Rusija netrukus pasibaigė, pasinaudojęs tuo, kad Rusijos kariuomenė buvo sušaukta tik rudenį, Jonas IV 1563 m. rugsėjį nusiaubė Drysos apylinkės. Netrukus po to sutelkti 11 tūkstančių Lenkų ir 5 tūkstančiai lietuvių algininkų liko nepanaudoti. Nesugebėta pasinaudoti ir rusų didbajorių nepasitenkinimų dėl Jono ketvirtojo represijų. Staro dubė esantys vaivados rengėsi jį perduoti lietuviams, bet caras suskubo nusiųsti ten kariuomenę ir susidoroti su Alekso Adaševo giminaičiais. 1563 m. gruodį prasidėjo dėrybos su Rusija. Jonas IV reikalavo jam pripažinti Livoniją, Polocką ir caro titulą, todėl dėrybos nutrūko. Caro bandymas atkurti Livonijos ordiną, kaip savo protektoratą, sužlugo belaisviui Fürstenbergui atsisakius tokio sandėrių, Tuomet Jonas IV užmesgė ryšių su Danijos karalaičiu Magnusu, siūlydamas jam panašų proteguotinio Livonijoje vaidmenį. Tokiomis aplinkybėmis vyko 1563 metais lapkričio pirmą dieną prasidėjęs Lenkų Seimas Varšuvoje, į kurį lietuvių delegacija atvyko gruodžio 6 dieną. Visą darybų eigą į savo ranką suėmė Mikalojus Radvila Juodasis. Numatytos lietuvių atsargumo priemonės buvo būtinos, kadangi susidurta vien su aneksiniais ir egzekuciniais Lenkų reikalavimais – Lenkai, kaip įprasta, rėmėsi senesniųjų sutarčių aktais. Širkščiai ir arogantiškai puoliai gerai prikabinta liežuvį turintis Lenkijos Seimo maršalka Mikalojus Sienickis. Norėta lietuvių bajorus pasodinti kartu su Lenkais, bet gerai pasiruošusi Lietuvos delegacija atsilaikė. Mikalojus Radvila Juodasis irgi paraudinėlinę iškalbą prieš pastatydamas Lenkų nurodomoms sutartims Lietuvai palankius aktus ir apeliuodamas į Lietuvos valstybingumo tradiciją. Pažymėjo 250 metų ir prisiminė Gediminą. Jono Chodkevičiaus suvoktas kompromisinis modelis susiduriant su nesutaikoma Zigmanto Augusto palaikoma Lenkų pozicija buvo panaudotas ir Lietuvos kancleriu. 1564 metais sausio 27 vasario 1 dienomis darybose jis sutiko, kad būtų renkamas bendras valdovas, tačiau Vilniuje jis turėtų gauti Lietuvos regalijas ir rinktųsi bendras Seimas, bet gynė atskirą abiejų šalių administraciją. Lenkai tokį pasiūlymą atmetė, bet nusileido dėl atskiros teismų teisės, nors pridėjo išlygą dėl leidimų Lietuvoje naudotis Lenkų teisę. Lenkų projektas lietuviams buvo įteiktas vasario 3 dieną. 1563 metų gruodžio 3 dieną atsinaujino aktyvūs karo veiksmai Rusų fronte. Dvi Rusų kariuomenės įžygiavo Vilniaus kryptimi. Mirtinai pavojinga Rusų ofenzyva sutapo su ultimatyviu Lenkų unijos pasiūlymu. Petro Šuiskio vadovaujama 24-30 tūkstančių grupuotėje iš Polacko traukė į Drutską – Panašaus dydžio Baziliaus Serebrano grupuotė pajudėjo iš Vezmos. Abi grupuotės turėjo susijungti prie Oršos ir pasukti link Minsko ir Vilniaus. Mikalojus Radvila Rudasis, remiamas Grigaliaus Hotkevičiaus, turėjo daugiau daugiausia 6 tūkstančius vyrų, bet tai buvo rinktinis daugiausia algininkų dalinys. Reikėjo užbėgti už akių ir neleisti rusams susijungti. Lietuvių vadai ryžosi palikti pėstininkus – ir sukardami po septynės mylės per dieną prie Ulos upės į šiaurę nuo Češnikų, sausio 26 dieną užklupo Šuiskį. Iš pradžių veikė lietuvių avangardas, apsimestiniu atsitraukimu atviliojas prieš akinį rusų pulką. Rusai žygio reikiuotę kažkiek suspėjo pakeisti į mūšių, bet labiausiai pasitikėjo savo gausumu. Lietuviai pasistengė išnaudoti staigumų veiksnį. Negausiam avangardui susviravus, Radvilas spėjo paremti į reikiamoje vietoje ir rusai net laikė lietuvių kavalerijos smūgių. Mūšės virtos skeldinėmis, mėnuliui šviečiant buvo persekiojama ir naktį. Grobiu teko penkių tūkstančių vežimų gurguolį, šuiskis žuvų, jo grupuotė buvo sunaikinta, bazilius serebrianas prie aršos buvo užkluptas sausio vasario sandūroje. Faktiškai mūšio nė nebuvo, nes panikos apimta jo grupuotė pabėgo. Ulos pergalė pakeitė visą karinę ir politinę situaciją. Rusų fronte Lietuva atgavo pusiausvyrą. Žinia apie Ulos kautynės Varšuva pasiekė vasario antrą dieną ir Lietuvos delegacija pasijuto kur kas tvirčiau. Mikalojus Radvila Juodasis į Lenkų projektą galėjo atsakyti, kad Lietuva neatsisako savo viešusios gerovės. Pilnas Lietuvių atsakymas buvo pateiktas vasario 9 dieną. Į kategoriškus Lenkų reikalavimus buvo galima reaguoti, sumažinant anksčiau padarytas savo nuolaidas. Dabar lietuvių projektas numatė, kad bendras valdovas būtų renkamas lygaus rinkėjų skaičiaus prie abiejų valstybių sienos, paliekant jau reikalautą Lietuvaus regalijų įteikimą, kad bendris Seimas ir Senatas posėdžiautų tik bendriems reikalams spręsti, saviems reikalams paliekant atskirus Seimus bei Senatus. Lietuvių pusė sutiko įkurti pavietų seimelius, bet tai buvo tik Lietuvos vidaus reikalas, nekeitęs valstybių teisinių santykių. Ginčiamus klausimus buvo suteikta apsvarsyti savo seime. Iš paviršiaus tai švelnino lietuvių poziciją, bet abi pusė suprato, kad tai nėra mandagus atsisakymas. Kilaudringi ginčiai. Lenkų oratoriai bandė kompromituoti Mikalojų Radvilą juodai. Matydami Zigmantą Augustą savo pusėje, jie iškėlė jų arbitražnių sprendimų idėją, siūlydami – kad valdovas paaiškintų senus aktus. Mikalojus Radvila Juodasis atsidūrė sunkioje padėtyje, valdovo akise teko kritikuoti jo ir jo valdomos valstybės teisinį santykį. Kancleris nesumišo, už jo pečių glūdėjo pusantro šimtmečio Lietuvos luominių institucijų ir išaugintos valstybės samprotaus istoriniai patirtis. Jis pareiškė, kad lietuviai į Varšuvą atvyko ne teistis, o tartis. Jei jie patirs neteisybę, tai kovaus dėdamiesi su krikščiūnimis, o jei reikės, tai ir su pagonimis. Radvila pašaipiai pasiūlė Lenkams atsiųsti savo atstovus į Lietuvų Seimą. Sustiprėjusi lietuvių pozicija privetė Lenkų pusę bent iš išorės sušvelninti savo reikalavimus. Vasario 18 dieną pateiktame preliminarinio susitarimų receso projekte buvo aptakiau kalbama apie vieną viešąją gerovę, vieną bendrą Seimą, bendrą karalių, bei žulių paaiškinimų neigiančių Lietuvos valstybingumą. Liko ginčiamas administracijos surėdų klausimas siūlomas palikti spręsti būsimam bendram Seimui. Projektas priminė 1501 metų Melniko aktą, už kurio aptakių formulių glūdėjo Lietuvos prisijungimo prie Lenkijos idėja. Aptakios formuluotės atskleidė ir lietuviškosios interpretacijos galimybę, todėl buvo galima padaryti nesminių nuolaidų, sukoncentruojant esminių valstybingumą apsaugančių punktų gynybą. Vasario 21 dieną įteiktame lietuvių atsakyme, sutikta su bendro Seimo vieta Lenkijoje prie Lietuvos sienos, bendrais pinigais, abipusių teisių apribojimų panaikinimu, bendrų sutarčių su kitomis šalimis sudarinėjimu ir diplomatinių santykių palaikymu. Buvo atsisakyta net didžiojo kunigaikščio regalijų teikimų bendram valdovui, tačiau gintos atskiros viešosios gerovės, atskiri seimai ir atskiri urėdai. Šie reikalavimai buvo sušvelninti įgaliojimų neturėjimo motivavimu ir pasiūlymų juos apsvarsyti būsimame bendrame seime, prieš tai apsvaršius Lietuvos seimui. Mikalojus Radvila Juodasis vėl pasiūlė darybas perkelti į Lietuvos Seimą Lenkams atsiuntus savo atstovus. Lietuvos diplomatija parodė, kad ji gerai valdė darybų polemikos ir sofistikos meną. Nors ir nenoromis neištvėręs įtemto darbo, Zigmantas Augustas sutiko iš naujo aptarti ginčiamus klausimus. Jis paskelbė sušauksęs Lietuvių Seimą Bielskį, o bendrą Seimą Parčiavoje. Lietuvių delegacija išpešė iš valdovų, ką galėjo. Tai nebuvo tvirtas laimėjimas, nes ginčių metu paskutinysis jo gailaitis ne du kartus buvo pareiškęs, kad unija yra viena viešoji geroji, vienas kūnas, ir jis pats atsisako savo tėvonių teisių į didžią Lietuvos kunigaikštyje Lenkijos karūnos naudai. Tai yra perleidžia savo suverenumą į kūnijančias teisės ne pačiai Lietuvos, o Lenkijos vyriausybei. Lietuvos delegacija atmetė tokią idėją, bet negalėjo priversti valdovo ją atšaukti – Ji turėjo pasitenkinti tuo, kad unijos klausimas liko atviras ir atidėtas tolesnėms daryboms ir išvyko iš Varšuvos. Varšuvos Seimas tęsėsi. Turėdami valdovą savo pusėje, Lenkai pasinaudojo progą gauti jo vienšalėms, skelbiančioms Lenkų požiūrį deklaracijoms. Jų prašomas, Zigmantas Augustas recesą tarpinį susitarimą, šiek tiek pakeitus pasiekto susitarimo turinį patvirtino. Kovo 13 dienos aktu buvo deklaruojama vienas valdovas ir viena viešoji gerovė, nutilėtas lietuvių reikalavimas dėl atskirų Seimų ir Senatų. Nurodyta, kad atidedami bendrų Seimų rinkimus vietas, pavietų Seimelių Lietuvoje, urėdų didžiojo Lietuvos kunigaikščio titulo, Lietuvos senatorių ir atstovų vietos bendrame Seime, pasienio ginčių klausimai. Nepaisant nenaudingų pakeitimų, Recesas skelbė Lietuvai labai svarbų didžiojo kunigaikščio titulų, jo realybės tai yra valstybingumo idėjos principą. Tačiau specialiu tos pačios kovo 13 dienos aktu Zigmantas Augustas paskelbė apie savo tėvoninių teisių į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje perleidimą Lenkijos karūnai. Tuo visą savo visumą Varšuvos recesas buvo Lenkų diplomatijos laimėjimas pasiektas už lietuvių nugarus. 1564 metų įvykiai Lietuvai nedavo sutikimo, darė šį laimėjimą vienpusiškų. Susviravus rusų frontui po ulos mūšio, drąsiau pasijuto caro represuojami rusų didbajoriai. Šių metų balandžio 30 dieną iš tartų į lietuvių pusę perbėgo žymus rusų karvedys kunigaištis Andrius Kurpskis. Jono ketvirtojo konfliktas su rusų diduomenė plėtėsi – 1564 metų rudenį Rezanės sritį nuniokojo Krymo хаnas Devlet Girėjus. Lietuvai sukovojo tam tikrą atvangą, kurią galėjo išnaudoti vidaus pertvarkymams, kurie turėjo labiau konsoliduoti valdantį luomą. C. 1564-1566 metų administraciniai reforma. Vitebsko konfederacija parodė bajorijos nuotaikas ir galimas jų pasiekmes, jei karo su Rusija veiksmai neleis valdyti padėties. Nors ponų taryba konfederatų peticijai eigos nedavė, Zigmantas Augustas čia išvelgė progą pasinaudoti savaip suprantamumis unijinėmis bajorų nuotaikomis, praplėsti jų teisės ir tuo šias nuotaikas dar paskatinti. Esant Lietuvai, tarp Rusijos ir Lenkijos gniauštų, Ponai taip pat ryžosi daryti bajorams nuolaidų. Jie suprato, kad tokių bajorų norų, kurių jie patys dar nepajėgė Seimuose apibendrinti į darnę programą patenkinimas, netiek sustiprins, kiek susilpnins jų potraukį prie Lenkijos. Įskirtinę Punijos jurisdikciją teko paukoti. 1564 metais Bielsko Seime Zigmantas Augustas išleido šalies privilegiją – Joje buvo nurodyta, kad ponai prieš akiją su kancleriu Mikalojumi Radvila juoduoju atsisako savo administracinių teismų prerogatyvų bajorų renkamų teismų naudai. O visą tai turės nustatyti naujasis Lietuvos statutas. Numatomoje unijoje su Lenkija garantuotas jo galiojimas ir taisymas. Antrasis Lietuvos statutas įsigaliojo 1566 metais kovo 1 dieną. Pertvarkyta įstatymų sistema, Seima padarė įstatymų leidimo organų, deklaravo nevaržomą bajorų disponavimą savo žeme, įvedė luominius renkamus teismus su bendra jurisdikcija visoms bajorų luomo kategorijoms. Antrasis Lietuvos statutas, nors skyrių struktūra iš esmės išliko ta pati, buvo labiau susistemintas ir gerokai praplėstas, buvo daugiau pasiremta romėnų teisė. Lietuvos įstatymų leidyba vėl žengė didelį žingsnį į priekį, dar tvirčiau įsikovodama pirmaujančią poziciją regione. Bielsko privilegija ir antrasis Lietuvos statutas baigė luominį bajorijos administravimą atskirti nuo įbaudžiavintų valstiečių, pavietus nuo valdovo dvarų ir dvarais virstančių valščių. Visa valstybės struktūra buvo pritaikyta bajoriškam pavietui. Vaivadijų ir pavietų teritorija, ribos ir struktūra dabar buvo griežtai apibriežti, jų reidai tvirtai reglamentuoti – Visa didžioji kunigaikštie dabar susidėjo iš šių vaivadijų – Vilniaus, Trakų, Žemaičių, jį buvo laikoma seniūnyje, Polotsko, Naugarduko, Vitebsko, Brastos, Minsko, Mstislaulių, Palenkės, Voluinės, Kijevo, Bratslavo. Vaivadijos buvo suskirstytos į pavietus. Daugiausia jų buvo lietuviškose vaivadijose, kur gyveno daugiau bajorų. Vilniaus vaivadijoje 5, Vilniaus ašmenos, lydos, ukmergės, breslaujos, trakų 4, trakų gardino Kauno upytis – Kai kurios gudiškos vaivadijos visai nebuvo paskirstytos į pavietus Polockoms Tislaulių. Žemaičių seniuje išliko valščiai tijunijos, ariogalos, vilkijos, velionaus, raseinių, viduklės, kražių, tenžiogalos, josvainių, šiaulių, didžiųjų dirvėnų, mažųjų dirvėnų, beržėnų, užvenčio, telšių, rietavo, pajūrio, viekšnių, karšuvo, šiauduvos, gondingos, patumšių, tverų, biržuvėnų, palangos, pavandenės, medingėnų, karklėnų, žarėnų.